Ողջույն սիրելի ռադիոյն կնդիրներ Արցախի հանրային ռադիոյի եթերաշրջանում Սամայրիկների անկյուր ռադիոշարքի վերջին հաղորդումն է։ Սակայն ձեզ հետաքրքրող եւ հուզող բոլոր հարցերը կարող են քննարկել Արցախում ծնողական Արցանց ամենամեծ համայնքի Արցախի մայրիկների ակումբ Facebook-յան խմբում, որին եւ նվիրված է մեր այսօրվա եթերը։ Արցախի մայրիկների ակումբը մի հարթակ է, որն արդեն 4 տարի միավորում է Արցախում եւ Արցախից դուրս ապրող 10000 մայրիկների, ովքեր աջակցում են միմյանց, հանդես են գալիս սոցիալական ու բարեգործական տարբեր ծրագրերով, վեր են հանում կանանց ու երեխաների առողջությանը եւ իրավունքներին վերաբերող բազմաթիվ հարցեր։ 2018 թվականն էր, երբ աղջիկս ծնվեց եւ ես միացա հայաստանյան տարբեր մամայական Facebook-յան խմբերի եւ մտածեցի, որ մեզ պետք է Արցախյան մայրերի խումբ, որտեղ կհամախմբվեն արցախցի մայրիկներ աշխարի տարբեր ծայրերից, որովհետեւ մենք մի քիչ տարբերվում ենք թեկուզ ավանդույթներով, տարբերվում ենք հիվանդանոցներով, բժիշկներով, հիմնարկներով, դպրոց, մանկապարտեզ եւ այլն, եւ այդպես հենց գաղափարը ցակեց Լիլիթ Պետրոսյանն է, Արցախի մայրիկների ակումբի հիմնադիրն ու 44-օրյա պատերազմում զոհված ազատամարտիկ Հարութ Պետրոսյանի այրին։ Սկզբի շրջանում բավականին մեծ խնդիրներ ունեցավ, քաոսային շրջաներ ունեցավ։ Չէի պատկերացնում, որ այսքան կծավալվեր, մտածեցի մի 500 կին կմիանան։ Պարզվեց, որ սկզբի 3 օրվա ընթացքում հենց այդ 500-ը միացան ու այդպես սկսեց ծավալվել։ Ինձ միացավ Մարիամը, հետո Տաթևը ու այդպես խումբը ոդքի կանգնեց։ Այսօր ունենք բավականին լուրջ խումբ, որը սովորական մամայական խումբ չէ, այլ բավականին լուրջ հարթակ, որտեղ կար կարևոր ձեռքբերումներ ունենք, օրինակ Արցախցի կինը Արցախի մայրիկների ակումբում խոսում է իր առողջության, երեխայի առողջության մասին, առանց ամաչելու։ Արցախի կինը այս հարթակում խոսում է իր եւ իր երեխայի իրավունքների խախտման մասին եւ դիմում է օրինակ օգնության եւ շատ-շատ խնդիրներ եղա, որ կարողացանք լուծել։ Լիլիթը խոստովանում է, խմբի սկզբնավորման փուլում չեր էլ պատկերացնում, որ մի օր Արցախի մայրիկների ակումբին կմիանան 30-ից ավելի բժիշկներ Հայաստանից ու արտասահմանից։ Այդուհանդերձ այսօր այդ բժիշկները կամավորության հիմունքով կանանց աջակցում են on-line խորհրդատվությամբ, ճիշտ ուղղորդումով, առողջապահական հոդվածներ գրելով, երբեմն էլ ակումբի շրջանակներում ուղիղ եթերով սեմինարներ անցկացնում եւ պատասխանում Արցախի մայրիկներին հուզող հարցերին։ Այդ նվիրյալ բժիշկներից մեկն էլ Երևանի հենակետային բժշկական քոլեջի ամբիոնի վարիչ Իզմիլյանի անվան մանկատան մանկաբույժ Աստղիկ բժշկական կենտրոնի մայրության դպրոցի մանկաբույժ կոնսուլտանտ Արթուր Մարտիրոսյանն է։ Բարի օր, սիրելի արցախցիներ։ Շատ ուրախ եմ հանդիպելու ձեզ հետ թեկուզ այսպես ռադիոյով ես հայտնվեցի Արցախի մայրիկների ակումբում պատահաբար տեսնելով խումբը փորձեցի միանալ օգտակար լինել իմ հայրենակիցներին բազմաթիվ հարցեր են հնչում որոնց փորձում եմ պատասխանել օգտակար լինել արդեն դարձել է ավանդույթ օրվա վերջում նայել արկա հարցերը, մանկաբուժին ուղղված հարցերի դեպքում փորձում եմ խորհուրդներ տալ։ Իմ համար կարևոր է, որ մայրը ուշադիր լինի, ավելավը 1, 2, 3 անգամ լրացուցիչ հարց տա, քան թե անտարբեր լինի եւ երեխային որևէ խնդրեմ կամ առողջական խնդիր առաջանա, որից հետո նոր դիմի մանկաբուժին շատ հաճելի է պատասխանել իմ հայրենակիցների հարցերին։ Երբեք ոչ մեկ թող չմտածի, որ շատ հարցեր ենք տալի բժիշկը, հոգ ես ինչ ժամանակ գտնում եմ պատասխանելու մերոնց։ Խմբի համակարգող Մարիամ Աբ รา համյանը պատմում է, թե ինչպես առաջացավ ակումբում բժիշկներ ներգրավելու անհրաժեշտությունը խմբի բժիշկներին ընդգրկել ենք ելնելով պահանջից։ Լինում էին դեպքեր, երբ նույնիսկ չնչին խնդրի դեպքում ծնողները նախընտրում էին դիմել հայաստանյան մասնագետներին։ Պաճառն այն էր, որ վստահությունը տեղի բժիշկների հանդեպ ավելի քիչ էր, քան հայաստանյան բժիշկների հանդեպ, չնայած որ մենք էլ ունենք կոմպետենտ մասնագետներ, Պետք է նշեմ, որ պատերազմից հետո առողջապահական ոլորտում զգալիորեն դրական փոփոխություններ են տեղի ունեցել, մասնավորապես արտերկրից եւ Հայաստանի Հանրապետությունից ժամանող տարբեր մասնագիտական խմբերը, որոնք բժշկական խորհրդատվություն եւ միջամտություններ են իրականացնում։ Մարիամն ակումբին միացել է խմբի սկզբնավորման փուլում եւ շուտով դարձել խմբի համակարգողը։ Իր երեք բալիկների հետ կուտակած փորձով ու ծնողավարման հմտություններով Մարիամը սիրով կիսվում է խմբի նորաթուխ մայրիկների հետ։ Վստահելի աղբյուրներից քաղում ամենաօգտակար ու ինֆորմատիվ նյութերը եւ տեղադրում ակումբի էջում։ Թեև ակումբը բավականին ակտիվ է, այդուհանդերձ շարունակում է Facebook-յան խմբի ֆորմատով գործել։ Ինչու՞ պատասխանում է Լիլիթ Պետրոսյանը։ Առանց գազམ་ակերպություն բացելու Արցախի մայրիկների ակումբը իրականացնում է բազմաթիվ ծրագրեր, որ նույնիսկ գրանցված հասարակական գազམ་ակերպությունները չեն իրականացնում, եւ այդ ամենը մենք կարողացել ենք գազམ་ակերպել 4 տարվա ընթացքում եւ չեմ շղթում, որ կարող ենք ունենալ հասարակական գազམ་ակերպություն, բայց այս ամենը, որ իրականացրել ենք ու դեռ իրականացնելու ենք, սա բավականին ամուր հիմք է լինելու հասարակական գազམ་ակերպություն բացելու համար համար Մեր օրերում ծնողավարման շատ հարթակներ կան ստեղծված, սակայն մանկական ակնաբույժ Գոհար Բիշարյանի կարծիքով քչերն են կարողանում ներսում պահպանել հարգանքի ու փոխհասկացվածության մթնոլորտը։ Դա է պատճառը, որ մայրիկների մասնագիտական օգնություն տրամադրելու համար մանկական ակնաբույժն ընտրել է հենց Արցախի մայրիկների ակումբը եզակի խմբերից առհասարակ որտեղ ես կամ իմ սոցիալական ցանցի էջում էլ է երևում այն հանգամանքը որ ես շատ խմբերում չկամ զուտ այն պատճառով որտեղ շատ տեղեր կողքից այդ ահմոկոտ ու մի քիչ աղբային խոսակցություններ էսպես անվանենք շատ են լինում ձեզ մոտ դա գրեթե չեմ հանդիպել դա ինձ համար միմիայն դրական արձագանք է այսինքն խումբ որտեղ կարելի է բարձրացնել հարց ստանալ դրա պատասխանը ու դրա հետ կապված որևէ քննարկում անել Thank you Արցախի մայրիկների ակումբն ունի հստակ կանոնակարգ, որին հետևում են բոլորը։ Ադմին Մարիամ Աբ รา համյանն է պատմում։ Խմբի կարևոր կետերից այն է, որ հաստատվում են միայն հայատար գրառումները, արգելվում է նշել ու խորհուրդ տալ դեղեր, սա եւս շատ կարևոր պայման է, սակայն պետք է նշեմ, որ ամենահաճախ խախտվում է հենց այս կետը, Ինչքան էլ հորդորում ենք, միևնույն օրվա ընթացքում մի քանի անգամ ստիպված ենք լինում դեղերի անուններ պարունակող մեկնաբանություններ կամ նախազգուշացում տալ խմբակիցներին։ Եվս մեկ անգամ հորդորում եմ մամաներին երբեք չհետևել ոչ մասնակիցների կողմից խորհուրդ տվող դեղեր կիրառելուց, քանի որ միայն բժիշկը կարող է հստակ ախտորոշել ու բուժում նշանակել։ Կարևոր կանոններից է նաև քննադատության մշակույթը։ Խմբի կանոնակարգում կառանձնացնեմ հետևյալ կետը. պետք է քննադատել ոչ թե դիմացինի անձը, այլ դիրքորոշումը, սակայն պետք է նշեմ, որ գնալով այս կետը խախտողների թիվը պակասում է, ինչը շատ ողջունելի է։ Մարդիկ սկսում են գիտակցել, որ մենք մեր ամբողջ կյանքում պետք է անընդհատ սովորենք, ամենագետ մարդ գոյություն չունի եւ ամենևին ամոթ չէ սեփական սխալը գիտակցելը։ Մենք զրուցել ենք նաև Արցախի մայրիկների ակումբի ակտիվ անդամների հետ։ Երիտասարդ մայրիկ Արփինե Սարգսյանն այդ մայրիկներից մեկն է։ Խմբում օգտակար ինֆորմացիա ստանալուն զուգահեռ Արփինեն ինքն էլ բարբերաբար հանդես է գալիս գրառումներով, կիսվում այն օգտակար ինֆորմացիայով, որն օգնել է անձամբ իրեն վերանայելու սեփական հայացքները ծնողավարության վերաբերյալ։ Շնորհիվ խմբի ես գտա ինձ համար այս պահին կյանքի մեծ հետաքրքրություն հանդիսացող հոգեբանությունը առաջին հետաքրքիր գրքերը գտա հենց այստեղ աղջիկների շնորհիվ։ Այս պահին ի շնորհիվ խմբի ես ստանում եմ արդիական տեղեկատվություն երեխաների դաստիարակության նրանց խնամքի սոնդի հետ կապված։ Ինչպես նաև ծանոթանում եմ այլ մայրիկների փորձի հետ, ծանոթանում նրա հետ, թե ինչպես են նրանք վարվում, ինչու՞ չէ, ինչպիսի խնդիրների են բախվում եւ ինչպիսի սխալներ են անում, ինչը հնարավորություն է տալիս հասկանալու, որ մենք իդեալական չենք, բոլորս էլ սխալվում ենք եւ գրեթե նույն սխալներն ենք անում եւ այ չարժե զրկել ինքդ քեզ, երբ դու եւս սխալներ ես անում, այլ փորձել ընդամենը գտնել ուղիներ եւ լուծումներ։ Արցախի մայրիկների ակումբը առողջ սննդի կողմնակից է, հատկապես երբ խոսքը վերաբերում է բալիկների սննդակարգին։ Ոստի խմբում կա մանկական մենյու ալբոմ, որտեղ մայրիկները տեղադրում են իրենց բալիկի առողջ ապսեների լուսանկարներն ու գից ներկայացնում բաղադրատոմսերը։ Այդ մայրիկներից մեկն է խմբի ամենաակտիվ մայրիկ Ժենյա Սարգսյանը, Խմբում նրան ճանաչում են ոչ միայն եւ ոչ այնքան իր համով ու օգտակար բաղադրատոմսերով, այլև միայն իրեն հատուկ կծու հումորով։ Համարյա խումբը ստեղծվելու պահից ես այստեղ եմ։ Աղջիկս նոր էր ծնվել ու ես բացարձակ անփորձ, վախկոտ, ինչպես, ոնց, բա որ հիվանդանա եւ այլն։ Ու այստեղ ինձ օգնության եկավ իմ շատ սիրելի Լիլիթը, խմբի հիմնադիրը։ Ճիշտ է, ինչ երեխայի ծնվելը շատ էի հետաքրքրվում, փնտրում տեղեկություններ, ճիշտը սխալը օգտակար է, բայց խումբը ել ավելի հեշտացրեց իմ գործը։ Եթե պետք է ժամանակ տրամադրեի գտնել հղումը ինձ հուզող հարցերի վերաբերյալ, շատ անգամ հենց խումբը կկիսվում էինք օգտակար նյութերով, մամաների հաջող փորձերով եւ ուրախ եմ, որ ճշտված ինֆորմացիաներ են հաստատում մեր սիրելի ադմինները։ Խումբը շատ բազմազան է, Բացի կարևոր լուրջ թեմաներից, կա իմ գիտունիկ շարքը նվիրաբերությունների, օգտակար սնունդների վերաբերյալ, որտեղ բոլորը կարող են մասնակցություն ունենալ։ Լինում է նաև զվարճալի թեմաներ, որտեղ մամաներով մի բոլ <laughs> ծիծաղում ենք լիցքաթափում։ Այդպես մատնոլորտը բալանսավորվում է։ Հումորը ակումբում ինքնանպատակ չէ։ Ադմինները խոստովանում են, երբեմն հումորային գրառումներով կարողանում են հասնել ավելիին, քան երկարաշունչ գիտական հոդվածներով։ Խմբի ակտիվ մամաներից մեկը Կարինե Հովանիսյանը այդ գրառումների հիմնական մասի հեղինակն է։ Խմբում եմ կարելի է ասել խումբը ստեղծելու առաջին օրերից հրավիրել է խմբի ադմին Լիլիթը։ Մայրիկների ակումբը Արցախյան մայրիկներին տալիս է հնարավորություն շփվել այլ մայրիկների հետ, կիսվել երեխայի այս կամ այլ խնդրով, խորհուրդներ հարցնել ավելի փորձառու մայրիկներից, նաև բժիշկներից, որոնք դարձել են մեր մեծ ընտանիքի անդամը, խորհուրդ տալ, կարդալ հետաքրքիր նյութեր հոգեկան եւ ֆիզիկական վիճակի մասին, կիսվել զվարճալի նկարներով։ Խմբում ավելի հաճախ տեղադրում էի իմ ստեղծած Արցախյան բարբարով զվարճալի մեմեր, որոնք հենց խմբի անդամների, ադմինների մասին էին։ Թե ինչպես առաջացավ մեմ ստեղծելու միտքը, այժմ չեմ հիշի, սակայն այն, որ ուշադրություն էր գրավում, ստիպում էր խմբի անդամներին ճպտալ, այդ հաստատեր։ Հիմա արդեն երկար ժամանակ է չի ստացվում բոլորին ուրախացնել մեմերով։ Կարինեն Արցախյան վերջին պատերազմում կորցրել է ամուսնուն, հետմահու Արցախի հերոս բարձրագույն կոչման արժանացած Նարեկ Հովանիսյանին։ Արցախի մայրիկների ակումբի գործելավոճը մինչև պատերազմը, պատերազմի օրերին եւ հետո շատ տարբերվում է, նշում է ակումբի համակարգող Մարիամ Աբրահամյանը։ Պատերազմի օրերին խումբ ամբողջությամբ լցված էր կանանց եւ երեխաներին ֆիզիկական եւ հոգեբանական աջակցություն ցուցաբերելու գործում։ Մենք իհարկե չգիտեինք մեզ ինչ էր սպասվում։ Բոլորս մտածում էինք, որ պատերազմը այլ ավարտ կունենա։ Երևի այդ պահին ավելի հեշտ էր այդպես մտածել չնայած այն հանգամանքին, որ ամեն օր, ամեն ժամ մեզ լքում էին հարազատ մարդիկ, Հայկը, Նարեկը, ցանր վիրավորումից հետո նաև Հարութը, այդ օրերին սակայն չենք մոռանա մեր հայրենակիցների վերաբերմունքը, թե որքան սրտացավությամբ ու ջերմությամբ էին ընդունում մեզ անծանոթ մարդկանց, բոլորը միասնական, կարեկցող։ Երանի պատերազմից հետո էլ միմյանց հանդեպ նույն հանդուրժականությամբ լինեինք։ Եթե մինչև պատերազմը հումորային գրառումներն ու մրցույթները խմբի առօրյայի մի մասն էին կազմում, ապա պատերազմից հետո ակումբի անդամները փորձում են բարձրացնել այնպիսի թեմաներ, որոնք չեն ցավեցնի հարազատ գործրած կանանց հակառակը խմբում շատ դեպքերում կիսվում են քաջալերող գրառումներով բարեգործական ծրագրերն իրականացվում են աչքի առաջ ունենալով նախ եւ առաջ պատերազմից դուժած կանանց մայրերին եւ քույրերին այդպիսի ծրագրերից է եղել իրականացնեն գերազանքները միասին ամանորյա ծրագիրը, երբ 44-օրյա պատերազմում հայր կամ եղբայր կորցրած երեխաները, հաշմանդամություն ստացածների երեխաները նամակներ էին գրում ձմեր պապիկին, իսկ ակումբի մայրիկները իրականացնում էին նամակում գրված երազանքները։ Նմանատիպ մեկ այլ ծրագիր էլ մարտի 8-ին կազմակերպվեց, 44-օրյա պատերազմում ворթե կորույզ դարձած մայրերը, ովքեր ամեն տարի հավանաբար ворթիներից ծաղկեփնջեր էին ստանում, այս անգամ էլ առանց ծաղկեփնջի չմնացին։ Խմբի հիմնադիր Լիլիթ Պետրոսյանը վստահեցնում է, ծրագրերը շարունակական են լինելու կոմբում սպասվում են բավականին մեծ ծրագրեր, Հենց այդպիսի ծրագրերից մեկի վրա այսօր աշխատում եմ եւ կներկայացնեմ սեպտեմբեր ամսում, որ เป զի ելի իրականացնենք Արցախի մայրիկների հետ։ Սա լինելու է ամենից մեծ ծրագիրը։ Իրականացվելու է նաեւ ոչ միայն Արցախի մայրիկների, այլ նաեւ Արցախի հայրիկների մասնակցությամբ։ Գալիք ամիս լրանում է Արցախի մայրիկների ակումբի հիմնադրման 4-րդ տարին։ Այդ առիթով խմբի մամաներն ու մասնագետներն իրենց սրտի խոսքն են ասել։ Փորձառու եւ բանիմաց մայրիկ Լուսինե Դավթյանի մաղթանքը լսենք։ Ցանկանում են, որ խումբը բարգավաճի, ընդլայնվի, ել ավելի շատ արցախյան մայրիկներ ընդգրկվեն խմբի կազմ, որ մեր մայրիկների միակ հոգսը երեխաների ակտիվությունը ու չարաճճությունը լինի, որ մեծացնեն փոքրիկ արցախցիներին խաղաղ երկնքի տակ։ Ակումբի մայրիկների կողմից ամենասիրված բժիշկ Արթուր Մարտիրոսյանը խելացի մայրերի մեջ է տեսնում ազգի բարգավաճումը եւ համոզված է, որ Արցախի մայրիկների ակումբը հենց այն համայնքներից է, որում անընդհատ կանայք թրծվում են որպես ծնող եւ քաղաքացի։ Ակումբը Փյունիկի նման է, վերածնվում է, անդադ զարգանում հասնում մեծ հաջողությունների, բարգավաճում։ Ես բախտ ունեցա շփվել նախապատերազմյան շրջանում, իհարկե կյանքն իմ համար բաժանվել է պատերազմից առաջ եւ հետո, բայց մենք պետք է հզորանանք, մենք պետք է ավելի ու ավելի դառնանք այն ինչ որ ձգտում ենք։ Մաղթանքս է, որ անգամ Արցախի մայրիկների ակումբ այդ գաղափարախոսությունը միշտ ներարկի բոլորին։ Մենք ենք Տերը մեր հայրենիքի ոչ մեկ ոչ մեկ չի կարող այդ իրավունքից մեզ զրկել։ Ես ցանկանում եմ, մաղթում եմ միայն ու միայն բարգավաճում։ Ամուր մնանք մեր հողի վրա եւ ամեն բան լավ կլինի։ Մնացած ամեն ինչը լինելու է։ Ա 2019 թվականին Գոհար Բիշարյանին Արցախի մայրիկների ակումբը հրավիրել էր Արցախ։ Մանկական ակնաբույժի ցանկությունը մեծ էր գալ, տեղում զննել բալիկներին, on-line-ից դուրս շփվել ակումբի անդամների հետ եւ սեմինար կազմակերպել նրանց համար, սակայն COVID-ը իսկ այնուհետև պատերազմը ամեն ինչ գլխի վայր շուր տվեցին։ Նա արդեն բալիկներին ստիպված եղավ զննել Երևանում, երբ նրանք մայրիկների հետ ժամանակավոր Հայաստան էին տեղափոխվել։ Բժշկուհին եւս ակումբի տարեդարձի արդի բազմաթիվ մաղթանքներ ունի։ Բոլոր բոլորիս, մասնավորապես ձեզ շատ ավելի ամուր համբերություն ու ուժ եմ ցանկանում։ Մաղթանքս էլ հենց այդպիսին է, որ Արցախի մայրիկներ ակումբը ինձ թվում է այդ խումբը ստեղծվել է նրա համար, որ դուք ծնողները Արցախում ապրող իրար հետ կարողանաք կիսվել տարբեր նորություններով երեխաների հետ կապված, տարբեր խորհուրդներ տալ բժշկի ընտրության հարցում, չգիտեմ, խանութի ընտրության հարցում, այսպես առօրյա կենցաղային ամենատարական հարցից սկսած, ոչ շատ ավելի լուրջ հարցեր։ Մաղթում եմ, որ ձեր երեխաները առողջության խաղաղության մեջ մեծանան, որ դուք էլ միայն մտածեք, թե հեսր կամ վաղը ինչքան սերտակ ձեր երեխաներին։ Այսքանն էինք պատրաստել Արցախյան ամենամեծ մամայական համայնքի Արցախի մայրիկների ակումբի մասին։ Կհանդիպենք արդեն նոր աշնանային եթերաշրջանում, իսկ հաղորդումը եզրափակենք խմբի հիմնադիր Լիլիթ Պետրոսյանի շնորհակալական խոսքով։ Ես հպարտ եմ այն հայի տեսակով, այն բժիշկներով, որ առանց որևէ շահի օգնում են Արցախցի մայրերին օրվա ցանկացած ժամի։ Իրաբաներին եմ շատ շնորհակալ, տարբեր այլ մասնագետների, որ ցանկացած պահի օգնում են Արցախի մայրերին։ Սա հայի տեսակն է, որի համար հպարտանում եմ։